Badrut Tavhid studiyasi taqdim etadi. Qarigan chog'ingiz men tashlab ketdim. Xizmatingiz qila olmay ko'z yoshlab ketdim. Kufr zulmin ko'rib qo'l mushtlab ketdim. duoingiz ololmay lab tishlab ketdim kufr zulmin ko'rib qo'l mushtlab ketdim duoingiz ololmay lab tishlab ketdim mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling munis onajon eslayman boshimga qo'lingiz qo'yib duo qilardingiz erkalab suyib erkalanib yayrardim men to'yib to'yib menga kuyardingiz o'zingiz qo'yib erkalanib yayrardim men to'yib to'yib menga kuyardingiz o'zingiz qo'yib mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling munis onajon bolam baxtli bo'lsin har doim debon o'tdan cho'qqa o'zni urdingiz har on bo'ldingiz soyabon bo'ldingiz qalqon o'sdim bag'ringizda g'am bilmay shodon bo'ldingiz soyabon bo'ldingiz qalqon o'sdim bag'ringizda g'am bilmay shodon mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling munis onajon ne qilay bu dunyo zulmga to'ldi muslima singillar tajovuz bo'ldi gunohi Allohni yakka deb bildi bu kunda sabrimning kosasi to'ldi gunohi Allohni yakka deb bildi bu kunda sabrimni kosasi to'ldi mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling munis onajon ulug' maqsad yo'lda belni bog'ladim alloh rasul yo'lga o'zni chog'ladim oliy kalom uchun qurol yog'ladim shu bois bag'ringiz nimen dog'ladim oliy kalom uchun qurol yog'ladim shu bois bag'ringiz men dog'ladim mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling munis onajon sizlarga munosib bir o'g'lon bo'lay janglarda yo umar yo usmon bo'lay alidek hamzadek er arslon bo'lay firdavsda siz bilan yonmayon bo'lay alidek hamzadek er arslon bo'lay firdavsda siz bilan yonmayon bo'lay mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling munis onajon mendan rozi bo'ling aziz otajon mendan rozi bo'ling munis onajon menga duo qiling aziz otajon menga duo qiling www.sodiqlar.com